La kapsul bleu elkarteak arrosan du egoitza eta bertan lioaren euntzeko tresna bat badu. Eskualdetik oitamak mila euroko diru laguntza eskuratu du proiektuaren bultzatzeko. Bestalde, beste elkarte batzuekin ere kolaboratzen du alanola aranubel elkartearekin, azken horrek liburu baten idazteko sedea du, lioaren istorioa eta harek zuen egola ikertuz. Marri Kampistron, nubel, Elkarteko kidea. Proiektua da liburu baten egitea, guk eh, urtero eh, artista egon aldi bat antolatzen dugu, eta eh, e, egin dituzte ikerketa batzu, ba, gure hasiak gira orai, ikerketen egiten lioaren ingurian, horien zendako um, tradizionalki baziren oialurietan, bazen maha urdin bat, uh, zendako urtina, uh, ea pastelarekin egina haute zen edo indigoarekin, hor ikerketak egiten hasi girelaik, hortu gira, dan antille, eba zirela eskualdun batzut, eh, menturaz eskualdun horiek zituztela eskolegiratik orzen, ek zutela komertzio hori kudeatzen. Bon, ara, badira pista batzu, eta horion orta nahi gira. Eta, eta ara, emazteen lana zen, baziren zer nahi eh, etapa dezberdin e, eh, oialera tarribatu eh, aitzin. Eta horion, baziren gaualdi batzu antolatuak zirenak emaztean artean algarrekin lanen hartzeko, ara, ba, ari gira ikertzenea kantu batzu edo zer egiten zen txusen lana parte gaualdi horietan gero badira ere zer nahi ipuin hori buruz, laminekin ardura eitzen eh, dira ipuin batzu, hori gira eta gero badira ere kantuak. Adibidez bada, oi pelio pelio, logale naiz eta, kantu hortan eh, eh, deskribitzen dituzte eh, lieu gintzaren eh, etapa guziak. Eta horien, eh, gure helburua liburu horrekin da ikerketa hori guziak biltzea eta partekatzea. Mm. Eta justuki ostian aipatu duzu eh, Euskal Herrian oialgintzak algintzak eh, ukandiela zinez ejol eh, importanta bat, e, bai ekonomian, bai jakintza bazela. Piskat esplikatzen ala, nolaz gaur egun hori apaldu den eta... E, Ebe emeretzigaren mendearen erditsuan hasi da desagertzen zen eta industrializatu da zenta garai batez, egoaldekoak hasteko egoaldean egin eh, oial batzu, igortzen ziren uh, eh, Mexikorat, fin, mm. ahunt urrun uh, eh, piaietzen zuten, uh, ziren. Mm. eta bazuten balorea handi bat. Eta um, adibidez ez ere, uh, norbait ez kontzentzelaik, uh, ardura bazen uh, um, baziren liozko oial batzu. Eta erraiten zeetan uh, arrizkoak, Ados. Ezen egiten liua, egiten eh, mm. zuten mm. arrizko oialak. Mm. Eta adibidez, ba, hor ikerketak egin zuhulaik, txietan eta bat zer nahi eh, etxietan bat dira beti. Mm. Eta adibidez, uh, ene amatxik bat bat, bere almatxin, amatxin ez teietakoa. Mm. Eta hori hon egin du, emeritzik mendeko egin Mm eta horion, eh, bai, eh, ekonomiko ki garantzitsua zen, gainera e emaztean ekonomia zen, eiek zuten uh, ardura eta, uh, eta ara, eta horion industrializatu delaik, be, poliki poliki betxe be, desagertu da, zentalean, etxe frangoetan, etxale frangoetan lioa landatzen zen, lioa agertzen da ere testamenduetan, adibidez, ene alabari usten dakot, uh, pense hori, pense hortan lioa landatzen alko du, mm. eta horrekin egin mozkin guziak eh, bere naitara baliatzen alko ditu. Bai. Horrean mm. arare testamenduetan agertzeko, egin nahi du bazutela balore bat. Ara. Aipatzen da, beraz, hoi eh, algintza edo egun eh, gintza ere jakintza hori galdu dela edo ez dela transmititu industrializazioaren gatik, Baina nala ere ikusten da, ba, berbada ez da ahas berdin, baina josteko edo kreazio batzuen egiteko gerozta gehiago pertsona lotzen direla. Ez da ahas berdin, baina nola ikusten duzu zuk hori, eh, berba noizbait behiz eh, li bat buruz eh, joiteko pausua egiten la uste duzu? Bo, ez dakit gero, pentsatzen dut ere adibidez belaunaldi batek utzi dila hori zen izan, e, aizpak broderia estudiatu dut, eta bere klaseko eh, nesken eh, amek, hainitzek, eh, ez, kontra ziren, zenta feminista, <laughs> feminista izan ez, erretzen zuten, me, ara, zendako ari zira, olako lan maten ikasten, beti emazteak hortan e, bortxatuak izan dira, eta zendako segitzen duzue. Mm. E, nik pentsatzen dut, badela berreskuratze bat, positiboa dela, bai arti, uh, eh, artiliarekin, eskulanetan berriz hartzea, gero ez dakit ja, ikusiz uh, zoin bat nekeden lioaren <laughs> lantzea mm. berriz eh, hortan uh, jende hasiko den, baina antzen dako ez, ederritaike. Mm. Baina, bai, bada lare, be, emaztean, edo, le matrimoan, egiten dena, horren uh, bat, eta hori garantzitsua da, ere. Zaten, ustez, hortako da, ere, desagertu, emaztean afera baitzen eta mm ez zuten gizonek e, baita bada balorea ondi bat ikusten hortan. Mm. Ez dakit hori ene, ene, ene ikus moldea da, gero ez da, ez, ez egia dela. Eta behiz e, ginez e, behaz zien libururat buruz, baduzie eperik edola liburuaren prestatzeko, ateratzeko, ateratzeko bai. edola? Bai, eh, hor, euh, elkarrizketak bukatuko ditugu, eta elkarrizketak nokalkin nahi ditugu bukatu maiatzako, gero behar baita dena ongi eman, eitzulpen bat egin, ez eh, da batzu testo batzu e, gaztelea jaz egin agira, beste batzu eh, frantzesez, beste batzu eskuaraz, eta nahi ditugu eskuaraz ez direnak eskuaraz eman. Eta udan e, gomintatu ditugu bi artista, e, palfroa, daitzen dira, dira euh, Marion et Damien. Et horien berak qui dira tout dit là, Aldudera Tustailian, et un hôtel euh, Léon Fachevat, et un hôtel euh, mm-hmm. qui est tout dit là, et un hôtel qui est tout dit et